sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngertina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngertina. Kosek kowe aja waton ngawu gawar ngawur. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe kok nekke aku, aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngertina kuwi kanthi dasar apa coba? Hmm? Nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa? Aku ki anake Rama Janaka, bapa Janaka ki wong tuaku. Bapa Janaka ki aing Pandhawa. tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka. Saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Hm? Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sampe sapenake dhewe? Kok sampe sapenake kowe bakal nglarang karo wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe? Oh, wis anggene iki cah pintere padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok. Pamarario. Wonten timbalan. Bawa Durna. Wonten timbalan, Ger. Mugi andatosna ing kawingan. Namung saderengipun keparenga anglubirna samudra pangaksami. Hmm. dadi ngeng putra ing Astina. Dene kula wonten Sumarna anggurumiyini dhateng pawenangipun para sepuh. Saha kula mboten tetarosan sanggyaning para sepuh bilih dinten samangke. Kula nampi pasuwitanipun Brahmana Inggal. Ingkang samangke sampun mapan wonten garing Astina inggih menika bapa penemban Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangendikanipun bapa penemban Manik saestu sak mangke badhe damel saya kiyat dhateng kegiatanipun para sata kurawa saya mimbui kasantosanipun negari Mesrina mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa penemban manik maninten ingkang sak mangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para sata kurawa nggir nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madhapada prapteng delahan menapa ing paduka dawuhaken ingeng bapa mboten nedya suwala malah kepasang yogya katuju ing ngenu dene paduka anak Prabu sampun kemarang anampi paswitanipun bapa menemban manik maninten ing mekaten saya amimbui kekiatanipun para Kurawa saya amimbui kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi sang pinandita menika gadhahi kawruh duwe ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa awon menapa menawi tumunten sak mangke para soto kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun sang pinandhita menika nggir lagar kalersan mekaten paman hari sengguni namung mungging bapa durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa paman hari sengguni bapa neban kula paring dawuh kula nuwun sewu nggih Nadane ingkang bapa ing sukalipun mboten nami arep barbah gedhang dhateng aturipun Nadipati Haryo Sengkuni menika babar pisan mboten. Namung kula ugi matuk, kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten anampi dhateng pisuwanipun Sang Tapa Begawan Manik Maninten. Nyatanipun nadane ingkang bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene eh, dumugi sak mangke maribasanipun sampun dipun telasaken ngelmu nipun ingkang bapa ing sukalima. Mila gandeng sak mangke negaring istina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang samangke sampun tinampi pasuwentenipun dening paduka anak Prabu Ngastina. Oh, kula kinten cocok menawi dados aturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani pun Saking sang penemban manik maninten ingkang badhe kaparingan kedateng Sata Kurawa, sami kemawon ngenteng-ngentengi dateng pedamelan kula, Nger. Bapa Durna matur suwun. Dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun Bapa menemban Manik Maninten. Ing mekaten, gandeng sangganing para sepuh sampun saged anambi andadosaken suka marwata suta hal sing manahipun ingkang putra ing Astina. Ewadene sakmangke wonten bab stunggal malih ing badhe kula aturaken dhateng sangganing para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring adawu nggih. Lanjang bab menapa malih ngembati paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh. Mboten sanes dinten ingkang kepengker Mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelengganing go dinten sakmangke. Kula menika nampi nawala. Wondene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngadapi ambak wonten tapak astanipun anak kula ing drep sila genipun wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa, Nger? Wisanggeni badhe nyuwun negari Gustina. wisanggeni anggere anjabel negari Ngastina. Upami kula maringaken sakwetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan amung sak sigar semangka wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kula wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggrundel badhe ang ngelilaaken negari Ngastina. wis anggere matur wonten madaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat saruna peperangan bawahan paman prisa piyambak wis anggene menika nadyan lari wingi sonten ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni bocah nugal kewarisan mongko ya wasis waskiteng esti kadunungan aji jaya kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami wis anggene mriku mangke wonten Hanjabel negari Ngastina. Kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan boten ngantos sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngastina mesti wangsul dhateng pangwaosipun wis anggene. Menawi telu mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi, Paman? kula aturi paring pepadhang dhateng lomban menika paman Haryo Sengkuni. Aduh. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun peranganipun para putra sanesipun kula kinten kurawa saged andadaki dhateng menoping dados pamutaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih Nuwun sewu, wis anggene menika nadyan lare wingi sonten. Nanging sampun kondang kaluka wis anggene menika ndugal kewarisan. Mongko ugi kasunggan kasekten ingkang ngungkuli sabaraanipun. Langkung-langkung sedaya sampe cariyos. Bile wis anggene menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana. Menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ingkang Menapa inggih badhe kelampan negaring Sutena menika mangke badhe wangsul dhateng pawaosipun Wisanggeni. Lho, iyeng, iyeng nuwun pangapunten, Nggih. Menika ketingalipun per perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos dipun anggap enteng. Saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele. Inggih dinten sak menika negaring Sutena badhe wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggih jagat dewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman? Kakang Duna, pripun Dewate? Sampeyan muga-muga isa nengahi perkara niki. Pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajre kan putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Dirtana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun bisa pisanggeni. Caranipun namung gampil nipun caranipun kados pundi Kakang cara Caranipun maduka anak Prabu maring negara yang Astina menikah datang pun bisa pun ikut rampung. kesita Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok tadi negara ke bisa wisanggeni. Sampeyan mau ngendikan apa? kerampungan pun perkawis menika kerampungan ini nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. nek nganti ngestina dikukup pisanggeni terus kula nuwun sewu anak Prabu Duryudana sak kurawanipun manggen wonten ing pundi kula nuwun sewu lho Depati Kurawa menika mboten sekedhik Kurawa menika 100 tur Kurawa menika kasunungan Debya Sura Sekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari ngestina tumunten bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri menika mboten badhe kangelan bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekahi negaring Stina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Ah, kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambake mawon kula nuwun sewu, najan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg brahmana. Turta kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu, gitak kula mrindi lho, Nger. Gitak kula mrindi. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tegesipun tukulipun wonten ing jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awet. kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wes wekasan Wis anggene lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika, Nger. Wonten mriki ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke Wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakian gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke Wisanggeni, saka lima sak wewengkone mangpek. Ning nek Wisanggeni menika mengke menang karo para Sata Kurawa, pelosot jenar sak wewengkone kula pek dipatih. Kok nganti tekan semono sampean ling ngajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawan niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawan niku sing dindelke sapa? sasana apa? Nika lemu pancen gagah ning glomyor. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak kluntruk. Nggih. Sing ajeng mang sing ajeng digondelke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten antes sing didelke. Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petro wae kalah kok. Cobi, ajeng mungsu Wisanggeni. Monggo Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni niku ketemu di papan mboten tau pisah karo kakangne, kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng Garing Stina karo Antasena, pun Dek Pate, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi, nyemlangi. Nek nganti mengke wis anggeni sing dadi juru wicara, antasene sing tumandang karya, oh menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal warisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jati ning satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe nuwun sewu. Tata susila dateng sak pepadanipun ning pancen wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Waten bubutuna. Nggih, nggih. dados srana ingkang langkung prayogi panjenengan maringaken negaring Stina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100 menika negaring akan kaparingaken dhateng pun wisanggeni dumuntun kula bedah negari pindah negari Bondo Ratu Mboyong Putri sampun ngantos panjenengan ngekai negaring Stina menawi paduka anak Prabu wantun ngekai negaring Stina dhateng pun geni menawi ngantos wisanggeni menika mangke lajeng murka murina tegesipun badhang nyuwun negaring Astina menika kanthi sarana peperangan. Oh, kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing pecahipun poron. Punggawa para prajurit negaring Astina menawi mantun mengsah wisanggeni kanan. Wayah kula pun nontosena. Pripun paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur, Nger. kedah kados pundi nyatanipun Kakang Duna sampun paring dawuh mekaten cobi to napa sing dikendikake Kakang Duna menika kepara saestu Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken Kartomarma menika nek perang nomor siji ning belas ora tau menang mesti kalah Swatama menika ya anak pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan Dursasana niku nek kon perang malah guyon malah gojek menika dursasana. Janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi ta. Menawi ngantos mangke dipun obrak-abrik kanipun wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun wisanggeni, menapa mboten ngeman, nggih? Menapa mboten ngeman? Kula nuwun sewu. Babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar menapa dene dipun gulung nggih Kakang Prabu Karno wonten dawuh Yai Prabu Paduka mboten paring pangandikan kula nuwun sewu menawi kula katandhingan misanggene menika bebasanipun timun mungsuh duren turta namung badhe dipun cecedha ta cacat dening para kawula sanegaring Gusti Nawang ngatasipun kula menika ngibaratipun tiyang sepuhipun misanggene kula menika wong tuane Antasena menapa nggih badhe kesempatan, menapa nggih badhe kelampahan kula menika mengsangkalen anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar sasra wirang. Saking kemangi paduka negari Gusti menika dipun menapaaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Umpami ingkang nyuwun negari Gusti menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandeng kang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa, menika anak-anak kula piyambak. Kados pun yakin kula badhe tumandang karya upami kula menika mangsakaramun wisanggeni. Tertentu mboten lahir batin, anggen kula ngepakaken aji jaya kawijayan, japa mantra. Ing badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula wisanggeni. Nggih. Hmm. Boten no. Menen dawuh, Ger. Dos pundi? Mangga ta, kados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jleh teng Soko Lima niku. Pemandangane ming ngono-ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha monggo, monggo mawon, monggo mawon. Kula tri nyobi nggih, menawi mboten dados kula tri nyobi. Nek padukan mboten pitados lan tri mun Bekawan Durna. Oh. Menawi kaduka menika ngekai negaring Sina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi kerajaan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pejah belasah wonten negaring Sina. ngger anak Prabu wonten dawuh oh, apa menemban katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane apa to dikeparengake aku tak munjuk atur eh kula semanggaken negara mesti ora wajib mbok paringake marang wisanggeni ora ana alami ing ngatasé negara kok dijaluk mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran wisanggeni teko geger madaning datu persasatku ya bedet sewu nebo pategalan akeh pung padha matur yen to ora padha wani wisang geni, Saiki ngene nggih. Wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadan mung sedumuk jembaring bathuk, nadan mung sak nyari jembaring bumi. Negara Ngastina kudu tok kuwi. Yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina, kuwandaning manik maninten nadan remuk kasawurna putung mbok bandemna. Aku lila mati kanggo jejeg adek kanalindraning nata Ngastina anakku Duryudana nggih. Sikro-sikro yen permana kanca sinungwati sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng pawito denceng dencengan ho jagat masisane ngumpul wayah blur jagat panjen bocah ora iso dirasani pawan wonten dawuh nembe kemawon dados wirembagan menika mboten pangling sowanipun misanggeni leres ngendikanipun bapa durna jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena. Kangge monggo kloso bantal digulungi. Kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna, menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena. Nggih, nggih, nggih. Menika saya kiat. saya santosa nggir kedah ngatos-atos. Bu Durna, wonten dawuh, Ger? Wisanggeni sampun sowan. Oh. lole lole lole lole lole kentas walu gimbal manyar-manyar duneng jungkul wana dadyalah alas dadi wana saini pun ngedang atos-atos gerangan paduka maring pangantikan mergi luan-luan sewu wis sanggeni menikah sajai sampun gimbal perkawis sarto sampun nyametakan atur ini mbak dika katur datang paduka anak Prabu Ingestino Bodono kasinggihan mekaten kasiki cak lulenggahipun tindang batindang wisanggeni. Oh inggih, inggih kula semanggaken. anak lanang Hanin Dito. Bocah mursid iso mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa. Wis anggene. Bodhorarjo saprapta mungkir cah bagus. Antuk pamujine. Si wong Ngestina slamet aku, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Yo tak tampa. Pangestune wakmu, tanpa nono, tak gegem dadiake jimat. Antasena Bodhorarjo saprapta mungkir cah bagus. Slamet pangestune Pakde. aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi, ya tak tampa pangestune wakmu mesti tambah nono. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan. Simbah Pateh slamet tekaku bektiku katur ya, Mbah. Eh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng nggir pangestune Mbah Kakung. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah Pateh. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih, nggir. Iya. Eyang eh, Pati kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Simbah Pati kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku ngger, cah bagus. Putuku cah jlonet pisang geni. Kowe padha kandir harjo sak praptamu, ngger. Simbah Durna slamet aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pengestune Mbahmu tampan ana ya wis anggeni. Yo, Tak gegem dadiake jimat. Praptamu mesti bakal nanjeke nawala ing wis aturake marang anak Prabu Duryudana. Pancen bener mengkono, Mbah. Oh iya, syukur, syukur. Syukur wis kono durus sing apik-apik wae. Aja nganti dadi perkara ya wis sanggeni. Ya nek upama mengko mesti ora diparingake mesti tak dadekke perkara. Oh ya wis, ya wis sak karepmu, sak karepmu. Sak penakmu, sak penakmu. Antasena kuwi wis slamet. Pangestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke beglu katur ya, Mbak. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena, tak gegem dadi jimat. wis sanggene Padurarjo. Si wong awangga slamet aku wae, aku aturke bektiku katur ya wae. Iya ya tak tampa, cah bagus pengestuku tampan ono, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha slamet. Pak De Karno slamet aku, Pak De. Aku aturke bektiku katur ya, Pak De. Iya ya tak tampa, pengestune awakmu ngawangga tampan ono, ndak gegem dadiake jimat. Wis sanggene. Ana apa wae? ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Lho lho. Lah kok dadi Siwa Ngestina tambuh perkara iki? Aku tak takon karo Siwa Ngestina, apa wis nampa nawala ingkang daturake marang Siwa? Yo, wis DAK tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang dak tulis ana ing droning nawala yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngestina, tumuli aku sowan ana negara Ngestina. Lah mongko iki tak anteni nganti pitung dina. Kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula to aku sumana ning negara Ngastina kang wigati nanjehake kelawan alo sing aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh senopati, senopati ngestinoi aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempu ing perang? Pemancine jam pira? Tak kon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek mung cilik-cilikan. Aku yo tak nyamertake wadyabala sing ampuh-ampuh sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang. Heeh, uh wis ngono wae rasaku ki omong. Wis terus to the point. Apa kuwi? Aku ya radong, aku ya mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk ah, tutukane neng kene sisan. Lho lho lho. Aja neng kene neng alun-alun. Oh iya, neng alun-alun. Wis ngono wae, Gusik. Aku tak takon karo kowe. Kuwi gatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho, Ming bakal tak aturake marang pepunden Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Hastinapa? Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarening piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki enton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. kuwi nuwun sewu najan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ana ing kasuwargan ning ngarepa duwe anak sugih blegedu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa nek pokal gawene merosal bedugal watake angkara budine candala kuwi arepa wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam Mulo, gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama ora iso ngaturake unggah-ungguh ora iso basa ora iso ndodok kaya anak-anak pendawa liyane carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke crita sing tak tampa, Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, wekasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir keprabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. dados wisanggeni ngertos cariyosipun. Dek sapa ta sing nyebar-nyebarke? Lah dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh cerita karo aku ya kuwi para ponokawan, kakekne Semar, Nala Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ning Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo ponokawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi Nuwun sewu ora ora kleru enten sing kagungan kuwi Yang Pandu. Ya mung nalika semana Yang Pandu durung tutuk gone ngasta bawa perintah negara Ngastina tumuli dibanjut dening para Jawata merga Yang Pandu duwe utang kelawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Yang Destarata. Ning mangune Yang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh ngelepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wo? Wah, oh, simbah mate to. Nggih. Wolah dalah. Ah, critane ngono kuwi mulo Gandeng negara iki darbe ing pepunden Pandhawa, tak suwun. Tak suwun. Si Siwang Astina kudu ngiklasake. Yen Siwang Astina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodra. Aja gampang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawalaksana tur kuncara anjayeng bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara mboyong putri bondo ratu kuwi lagi wong lanang tenan lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae eh, nek cara aku nggo abrak apa lungguh ora gleleng nyandang apik ora gleleng duwe tumpakan ya ora gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa nek iso ki bebodro dhewe nek iso ki bedah negara nek cara aku ngono Ya Kakang Antasena ya. Hooh, hooh, oh, oh, ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk e aku. Aja ngantuk, Kakang. Iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengku jotosan to. Lah iya. Lah aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki ah, mataku ora kuat. Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora, Pakdi? Nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to, Nger, cah bagus. Putuku cah bagus sareh ya. Nulak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sok kesusu, aja sok nuruti karo Bramantyan ing kakung ing kaduk kepanasan. Kuwi ora prayoga ya, Antasena. Ya. Tak sabar, nek ora iso sabar, mbuh lho iki engko. Wis gage paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu, Nger, kula sampun gembrobyos. Kula sampun boten saged matur sampun ngantos dangu kalian kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun boten saged dipun ndakaken, Nger, kula sumanggaaken, Nger, anak Prabu. Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundaran. tidep nyomangolon saka wadanane rombranang ing ong ong wilageng mastunama sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni aja kaget aku ing bakal paring mangsulan kelawan kowe lho lho lho iki sapa meneh iki mongko sak ngertiku Gustina iki ora ana pendhita sing wujudane kaya ngene lha kok iki eneng pendhita kok wujudane kaya ngene kok malah dangu karo aku apa menemban? Ditepungake wae aku Brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina. Peparap begawan Manik Maninten. Weh, eh, eh eh lah dalah. Manik Maninten. Iya, pancen ngono. Kakang Antasena piye? Sajae Ngastina wis ngurung jago, ora sawedi tuwekan kaya ajar mesti dele-dele. Wis rasa wedi tandangi. Mengkene ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena, wis rasa kuwatir. apa manik-maninten? Iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh merga bingung. Bingung kenganglangan penggalihe, kodeng sutaning penggalih. Mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe. Kowe arep menehi wangsulan perkara apa? Perkara negara Ngastina. Lho kok sik? Lah kok dadi kowe melu-melu perkara negara Ngastina kowe iki wong jaban rangkah. Kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe. bener ngestina kuwi dheweke eh, wong Pandhawa, darpee wong Pandhawa. Anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug negara Ngastina, ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5. Ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang dlangap-dlangap nyerweteh gunemane kaya betes sewu metebo pategalan. Kowe ora duwe hak ngurus negara Ngastina. Kowe ora duwe wewenang ngrembug negara Ngastina. Kosek kowe aja waton ngawu gawar ngawur. saiki aku tak takon karo kowe kok aku nekke aku aku ora duwe kewajiban ngurus negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba hmm? nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa aku ki anake Rama Janaka bapa Janaka ki wong tuaku bapa Janaka ki panengahing Pandhawa tegese aku duwe hak ngurus negara Ngastina mergo aku anake Janaka saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku kowe ki wong endi kowe ki wong Ngestina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu, kowe iki wong Jaban Rangkah, kowe iki wong Delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Hmm? Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sak sampai dhewe? Kok njur sampai naik kowe bakal nglarang karo geni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe? Oh, bisa iki cah pinter e padake Amin kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut. Padangane wani, petengane apa meneh? Lho, kowe nantang karaku, aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karaku, aku ora ning kene papane wong neter kadik dayan. Ayo, eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Wis dadi, Kakang. Wis dadi. Wis, ya aku tak metu. mungsuhe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo, Begawan Manik Maninten. Metu njaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku, iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu njaba cokokan bebangal kowe. Sedo, sedo. bisa gembrobyos awak kula ngger wis anggene duka wonten negari ngestina kados mekaten. Lho le, lho le kene mung diamu wis anggene do pucet kabeh. Ora ana sing padha isa kemecap. Monggo wis anggene menika bayi wingi sore. Oh, ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug materi Pandhawa kaya yak-yak. Oh. Endi Pandhawa sing diracun, endi Pandhawa sing dinaiki, dinaiki supaya tekaning pati. Akhire tekaning wisanggene kok ah, Dik Pati nganti ora iso nyumet Bingung kowe. Nggih, Kakang Duno perbawane gedhe tenan. Niku, niku putu kula niku. Lho, lho. Putu sampean saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak. Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane wisanggeni menika soko lima Nggih. Kepinterane wisanggeni menika tiru mbahne soko lima Ora ana sing turu wong liya. Oh. Apa kekendelane wisanggeni niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Ning nek sing branyak sing agal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mbahne. Hmm. nggih nggih nggih ngaten nggih nggih kula ya percaya kendele ora umum sampean ora ngerti jaman nom-noman kula kok Dewate nom-noman kula niku Raden Kumbayana niku sapa sing wani karo Kumbayana mboten nonton kula niku duwe gegayuhan urip ana alam padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat oh ngoten nggih jaman nom-noman kula mula sapa-sapa tak tantang sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadhedaning Kumbayana Lagi kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi kok rasa ra iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita mergane. Mergane dadak momong satama. Momong satama, momong satama. Kok iso momong satama? Sakdereke niku kula lali critane Dewate. Kok lali? Suwek bukune. Boten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampean Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampeyan. Zaman sampean dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja Sampean ora gelem. Malah sampean nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuwane Begawan Durna utawa Kumbayana. Klepat lunga tanpa pamit dispatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran kita. Niku lelakon sampeyan niku mergo sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngaten kok. Saman mbok ora gawe-gawe. rabi karo jaran iku ora perkara kesempatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kahanane ning dhuwur segara sepi ning ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya isa anane wae. Niku Depati. Nggih, nggih. Paman Haryo. Wonten dawuh Bawaduna. Wonten dawuh Gagang Prabu Karno. Wonten timbalan Nyai. Kula aturi ngetapaken para soto Kurawa isa ora isa wis anggen kudu minggat. yen wis anggene ora minggat saka negara Ngastina. Menika ateges kula badhe kejalan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Oh, inggih nggih nyuwun pamit madal pasilan. Kakang Prabu Karno, nuwun mamunten Yayu sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Ge menapa? Amargi woh ya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wis anggene menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anginipun badhe kula mbantu? Menawi kula mbantu paduka Yai Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing boten saged tresna kan maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhatemun wisanggeni, lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila? Kula nuwun pamapunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon boten badhe tumut-tumut. Nggih, kula sepanggaken. Mboten dados menapa. Nanging Bapak Durna, wonten dawuh, Ger. Kula suwun patuko sampun ngiklasaken para soto Kurawa. Nak nan, nak nan nggih. Kula triwi damel srana nyingkiraken geni. Oh nggih, nggih. Bantu kalian bupo menembahan manik maninten. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Pamanaryo, wonten dawuh. Bubarno kang padha sebo ingsun kundur ngedatun. Kawula nonton parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. foto aklar pandan muncar ong tinon ler kekonang surung sorot itan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing campuh perang rame sang yopolo soto kurowo lumaman raden ontosino nalika semanten bubar mawut sangganing para sata Kurawa. Dinrajang putra ing Jodipati Satru ing Randu Gumbala Bambang Antasena. Mulat sang penemban Manik Maninten sigol merpeki unggahing Risang Antasena. kelap-kelap katonir kincanging risang mawe kandung sabaran katulu ukir moyak mayik saking jas baliwur ing ora bubar maut ora iso dikukup kabeh padha sarang tunjang rebut ducung wedi karo kridaning Raden Antasena eh Raden Antasena ayo iki begawan manik manin tentang dingono legane atiku amuk Suramrata Jayamrata. Ndi wong Kurawa ora ana sing wani nandingi kridhane Antasena. Ora menake negoro Ngastina kelakon tak amuk legane nganti kudamu dadi reca awakmu kowe. Aduh kakang, kakang ngontosin. Orang ngerti sangkan paraning bilai kue didamu karo begawan manik-manik Nganti wujud reco kaya menggini. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngini. Ya, upama aku tak tandingi mesti ora urumi bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni kakang. Sumene ana ing mapan kene tak goleke. Srana supaya aku iso mateni begawan manik maninten Kakang Antasena. demo kuwi mung kokean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gludhuk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya ya Allah bakal njaluk negara Ngastinati nemune bareng kakange wujud terco Tinggal glanggang colong mlayu ayo wis anggene karo mlayu tekan ngendi tak oyak legane atiku wis anggene. Marasang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu ing ana swijining brahmana sapa nakon karo aku aku begawan manik maninten kowe sapa raden takon karo aku raden janaka raden janaka iya nonjong botol aku liwat papan kene sajak kesusu ngon nggon mulumaku mremban apa ing dadi wigatine Raden ngerti yo aku mbujung kelawan beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene ora ana kidang menjangan sing tak buru dudu satu kewan nanging wujuding menungsa sapa ingkang mbok bujung ora lika jaba mung Raden Wisanggeni ingkang Kuswani bakal njabel negara Ngastina Ayo kowe aja dadi palanging resi manik maninten pisang tak cekel bakal lak nggo tumbal ning negara Ngastina Raden. Anus maning jajalan opo kuwi ora kulak pawarto adol pangrungu yen to wisanggene kuwi atmajaku. Wisanggene kuwi anakku lanang. yen kowe ngame-ame lawan wisang geni. Ayo sirnakno dhisik bapakne. Lho lho. Kowe bapakne wisang geni dasar para nyata. Mula aku wajib mbilani lawan anakku. Yen mancen kowe bakal mbilani karo anakmu ayo. Kowe ngejak apa Janaka mara maju tak untapke nyawamu kowe begawan manik maninten. Ayo sing prayitna ngati-ati. nandhita kang kinarya wangsit mindha kumbang oh beda karo Raden Antasena. Kowe tak damu dadi reca awakmu. Ayo sambat legane atiku. Lho. Lho ora pangling lah kok dadi ponokawanmu Podo mlayu mrene getak mbuh tibane ponokawanmu. kabeh ponokawan. Janaka kowe dadi reja ning tengahing alas. Muga-muga dadi pepasrene ning alas kene ngoyak karo anakmu wis sanggeni. Aku. sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing kocap kacarito sangyo poro pono kawan ing naliko semanten ginetak dining sang begawan manik maninten kendang kaprat sundang kuntal kaprapal dawah wong tering sak tengahing wono sak ngajenging guo mau mau kena ngopo nolo garek ayo mbong aku yang mengetut ke kowe melayu banter banget kok mir kulo yang mengetut ke bapak melayu kok bengak bengok darane kena ngopo kulo dering sempat perundoro wis digetak ono pendito getak kulo kuntal eh ah. daramu kesonjo mboyo hmm, mbo kena ngopo lah kok dadi awake wujud watu dadi reca kaya ngono kae nggih Pak heeh iki awake dhewe tiba ning alas. Monggo alase eh sajake kok durung tau diambah menungso. Ya mong aku kok bingung. Jroning aku tiba ning alas. Nyawang karo jroning guwa iki kok eh guwa kok ana padang trawangan kaya ngene. Guwane padang truk. Heeh, engko gek ning menungsane. Engko gek do tingku trang kicik. Ora. Ini dalam gua terang gawe kak cakepan apa jenenge iki? Eh, bajing loncat. Uh, dicek wae, Mir. Eh dicek piye? Eh uh, dileki. Apa sing marahi padang ning jero gua kuwi? Engko ndak marahi. Ya nek menungsa nek udu iso lho. Jimat sing murup nang jero gua malah awak dhewe bejo. Eh coba tak tontone kaya ngapa to garing. wujute sandangan. Nggih, Pak. Sandangan sing disinggahke ning jero guwa. Sandangan kok gumebyar kaya ngene iki. Eh, sapa sing wani nganggo? Wah, kula ora wani. Menek nganti malati barang malah diloko. Eh, Petruk wani ora nganggo sandangan iki? Mboten, Pak. Menek goleki sing duwe malah kula ditira maling. Lah malah ciloko. Bagong wani ora? Wani, aku kulina kok nganggo sandangane wong. Sandangan anggone rasa kuwatir. Eh, wani nanggung perkarane. Wani. Ah, Ayo kowe tanggung jawab, Mir. Kowe akon kok njur muni wani nanggung perkarane. Kowe ya nanggung, kowe iki wis dawuh tok njur arep lepas tangan. Heh, nek wani sandangan iki dienggo kowe wujud apa? Oke, ning kowe sing ngakon lho iki. Eh, aku sing ngakon. Aku melu tanggung jawab aja kuwatir. Waduh. We we we we. Kowe ngrasake apa, Gong? Apik. Apik piye? Iki kok tanganku dadi papat iki piye? Ora hmm, rak tenan to aku wis mbedhek. Sandangan kok mawa cahyo digrayang kok panas. Eh, mulane jebul sandangan ora sandangan baen-baen. Ning pancen sandangan sing eh eneng dayane. Bareng tok nggo kok kowe wujud Bathara Guru Bagong. Oh ngilaeng. Oh ngilaeng apa cah kowe ora? Bathara Guru ireng gleleng iki nang aku. Kakang Semang, Semar kok Semang. Kakang Semar, eh Bathara Guru apa? Ulun kok dadi mapan ana kene, Kakang? Eh, kowe nyandang kaya ngono kuwi suaramu sing alus. Niki sampun alus, Kakang. Kemarang kula minggah wonten ing kayangan, Kakang. Wo, cayar jeblok sirahe kowe. Oh, wani munggah ning kayangan barang karepe gong kowe iki ora sembrono lho. Eh, Bathara Guru ninggal sandangan ning alas ki mesti dheweke ning jagat. Hah, nek kowe arep munggah ning kayangan, munggah. Kancani, Kakang. Lho, munggah dhewe. Es resiko. Nang nganti mengkutang mriku kula ketemu Bathara Antarada mana takoni werna-werna gek suarane kaya ngene Bathara Guru kok suarane serak-serak basah. Ora mungkin to. Uh, eh, takutke, takutke aja kuwatir. Kakangmu Petruk karo Garing ya ngetutke. Kowe rasane ndi-ndi kowe lungguh nang kayangan sak tekane Bathara Guru engko le padha arep njaluk sandangan. Mergo Nek guru ninggal sandangan ning alas ki mesti Bathara Guru duwe gawe ning jagat. Mekaten, Kakang. Iya. Oke. Okay. Eh, ra nganggo oke. Menawi tetelo mekaten Kakang Semar. Kula badhe bidal wonten ing kayangan nanging Kakang kedah ngetutke kalih kula. Numpak angkutan sak belakang kula, Kakang. Wis mulai nrocos cangkeme sae. mulai glelenge ra jama-jama. Mekalten nggih Kakang, nola gareng nderek ulun. Nola gareng nderek ulun. Ora caturan. Wo, tak lebokke kawah Candra Dimuka. Kowe iki ngopo ewer? Gawe tratapan semeneng kusawu kantil mudyar kowe. Petro dalem pukulun. Nah, timbali pukulun kudu ngono kuwi. Petro dalem. Nderek ulun. Inggih, pukulun monggo kula diraken. Semar, hmm, apa? Ayo, Mar. Iki aku le mabur piye, Mar? Aku rum pesen tiket Kakang Semar. Eh, mabur ya mengkari mabur. Niate mabur sandangane Bathara Guru kuwi digdaya. Kowe niat mabur mesti bakal mabur. Siap. Ayo Kakang Semar. Kita lan ulun munggah ana kayangan Suralaya. Ulun lenggah dampar ana Selok. Apa jenenge? Selok pamiyoro. Ah, wi mo giri kowe. Eh, ah, kowe nek lengganing selok pamiyoro pamiyoro sing sebo ming tusia. Selok kandha waru binang kandha Apa kok selo kondo waru binangan? Kondo waru binangan ora nggo M. Mbok lagi M apa? Heeh. Selo kondo waru binangan. Ana bali RK. Bali Martiu kondo manik, bali Martiu kondo manik. Heh, ayo ayo tak tutke men kapok Bathara Guru. Mekaten Kakang Semar. Monggo bidal dinten menika Kakang. dialihkan. Mabure kok gedabikan ora karo-karuan. Ayo, Mir. Piye kok ora gak nututi? Eh, iya aku kok nututi. Mek ngono, Kakang. <laughs> Wedian ono buta gede banget, Kakang. Eh, mah buta barang dililing. Ayo nolo garing monggo Pak kula nderekaken. netraning uga rapuh sabdaning kokelo reng kanikara sagatar oh. kene dunga engkung ler wowo sing pene panto oh. gotoking ayam wana merak mangwuking Bagakan om om om mastu nama sidam sekaring bawana langgeng wisanggeni padha kandhir harja sak prapta kita nggil yo kaki menang Witan sapi nang ngene kawi dadan niring sambi kala sowanku aku ngaturke bektiku katur ya kaki nyaya ulun tampa. Agar yo bombong tias ulun ora liwat pangis ulun tampan ono. Ndak gegem dadiake jimat. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa ulun timbali. Moro diake matulo. Kekilapan apa kaki wenang? Nyumurupi marang mobah musi ing jagat. Lewe-lewe legetaning Atiku mesti wae kaki weneng wis wuninga, nanging sebab apa? Teko kaki weneng dadak dangu kelawan lawan wisang geni. Yo. Lamun to kaya mengkono ingkang dadi atur kita, ulun bakal batang apa ingkang dadi kekarepan kita. Sayukti kita bakal njabel negara Ngastina. Bakal kita pisungsungake kelawan para Pandhawa wisang geni. lamun tumrap jeneng kita mau pakarti ingkang bener nanging bener tumrap pribadi kita durung karuan bener tumrap ing bebrayan luwe-luwe durung karuan bener tumrap ing para jawata sebab ngerti yo bali ning negara Ngastina mau pancen kudu nganggo kodrating jagat ing musbah ora bisa dibusek maneh ya kuwi ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun katondo bali ning negara Ngastina marang panguasa ning para Pandhawa. Mula lamun kita bakal njabel negara Ngastina sayekti upama itungan saka panjenengan ulun mbuyang nganti telung kedeping paningal. Ngastina wis bali marang panguasa ning para Pandhawa. Nanging kabeh mau sayekti bakal gawe wiranging para Jawata sabab kodrat ing Ngastina nulis dening para dewa ora bakal lumaku lan ora kelakon. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni. Apa ingkang kita tindakake sayekti kuwi kabeh mau luput tumraping bebrayan gedhe sarta tumraping para Jawata. Tumraping bebrayan gedhe luputku. Krana kita bakal miradati kelawan kodrating jagat sabab Bratayuda kuwi dudu perang ampiak awur-awur nanging perang suci perang luaring punaki sapa ingkang utang bakal nyaur sapa ing ngilih bakal balekake sarta ana ing kono katondo bakal kisasing angkara murka ingkang gumlaroning jagat lamun kita njaluk bali negara ngestina mongko tanpa lumadi perang gedhe ateges kita bakal ngrembakake tukuling angkara murka ana ing jagat raya iki wondene ingkang kaping pindho kita bakal gawe wiranging para jawata sayekti wruhaniro lamun Bratayuda Gusti nulis dening para dewa nadyan ingkang padha nglakoni durung linairake ana ing jagat Pandhawa Kurawa durung linairake ana ing donya Bratayuda wis sinerat dening para dewa wis tinadang dening para Jawata mengkono kaki iya ya nanging pancen kaya mengkono kelilanana besok aku jroning Bratayuda kudu melu minangka dadi senopati mungsuh wong tuaku para sata kurawa misang geni apa ingkang wis sinerat dening para jawata saya timburak mboya kena diwiradati lan apa ingkang dadi gayuhan kita saya timboya lakon. lho orang lakon piye kaki nggon kita adreng kepingin melu bratayuda saya iki ora dikeparengake dening panguwasaning para dewa ngerti yo lamun kita melu bratayuda kang mangkono Bratayuda ora bakal kelakon miturut rampadaning kemesti nulis, tinulis dening Waradewa. Bebasan Bratayuda mengko mung telung kedheping paningal wae, Kurawa wis ludes keles tanpa sisa. Lampun kita melu jroning Bratayuda. Mula kita ora diwenangake melu perangan Bratayuda sabab Bratayuda kuwi wis sinur sinerat dening para Jawata lakune wis tinulis dening para dewa. Mengkono kaki ya. Nanging kita aja cilik ati. Sayote kita nadyan ora melu Bratayuda nanging tetep mbebantu marang wong atuwa kita para Pandhawa. Srana kita urip ning alam padhang kelawan kadang kita Antasena. Sayekte wis cinadang kudu mangrurah satru murka diwaning panggoda pangrencana ya kuwi Pandya Betari Durga lan Betara Kala. Dadi kewajiban kita kudu nyirnakake marang Betari Durga lan Bathara Kala sebab yen to jroning Bratayuda Betari Durga lan Bathara Kala isih ngramyang ana ing jagat sayekti kat wong atuwa kita para Pandhawa mboya bakal bisa unggul lan para Sata Kurawa wisanggeni rekat lampahe ngrata tanpa tan prapta Prapteng sukune ngarga Ong Ong Ong Iram kang luminga Deneng saing goprojo Ing terus kersane ngaki wenang yen to pancen aku cinardang kudu mengkono kewajibanku. Aku nyuwun pituduh kaki wenang. Kita bakal ulun paringi pusaka kang aran Godo Inten. Jayekti bakal kinaryo pusaka nggon kita besok bakal mangrurah satru murka. Ya kuwi batari durgolan Bathara Kala. Mengkono kaki ya. Mula kaki tampan ono lan kebat kita bali ning jagat rampu ngono jagoning Kurawa ing ngaran Manik Marinten sarana kekuataning Gada Inten. Sawise iku Gada Inten mung bisa kita gunakake sepisan nggon kita mangrurah batane durukulan Bathara Kala. Ya, kaiki menang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Aku nyuwun palilah bali marang jagat surti ati-ati ulun paring wujuding Gada Inten wisanggeni. pasaryan putra lamun gawekasan Ika wisanggeni maya Wisnu Pratinto Wisnu Pratinto Ung Ung Kakang Ngantosena Mesthi wae aku gunemanake akeh Kakang Ngantosena abisa midhangetake wektu diaturku Nang aku duwe daya kekuatan gada inten Kakang Antasira tak grayang muga-muga waliyo nirmala temah jati jatemah mulya ya Kakang. iku wis menehi obat karo aku. Aku iso waluya nirmala temajati dadi mulya. Terus karemu piye? Kang, perkara njaluk negara dicupet semene dhisik. Ning wigati aku tak ketemu karo Manik Maninten. Ora lega rasane nganti kaya aku pengin ngerti sapa to sejatine Manik Maninten sing ati-atine. Kowe bali ning kasatriyan, Kang Yo. saka barang dadi korban. Monggo ora ngerti kentang ki muling lelakon ya. Bapa Janaka tak grayang daya kekuatan godha inten muga-muga waluyane remel temajati ya Bapa. Bapa. sapa bapa sapa ing ngemaluyakake kelawan kahananku aku nggir sayektine bapakmu tekan kene diutus dening pepundenmu awakmu dharma kusuma supaya ngelekake marang sira kula pisanggeni ing wani bakal jabel negara ngestina bapa janaka anakku lanang piye satemene aku wis suwan ngersani kaki wenang niatku bakal gugat ngesaning kaki wenang dene nggonku bakal njabel negara ora dikeparengake jalaran ngestina ana jago mongko jagone digdaya iya wis anggeni dawengake wenang aku ora dikeparengake njabel negara sesuk mongso kala aku duwe wektu dhewe iki labuh marang para pandhawa mengko nunggir lah saiki anakku lanang arep menyang endi bapa janaka atur iku ndur marang negara ngamarta aku arep golek ijagoning wong Astina kudu tak sirnake bapa sing ati-ati aja kaya bocah cilik yo nggih kinane wangsit dendra kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone miang kali ingkang kung beksimi barulu ing ungkuli langit oh kowe wong licik wis anggene kowe ndadak playon mung perkara ngadepi karo manik maninten kowe ndadak nglungani peperangan? Ora jeneng aku licik. Yen aku licik kuwi aku ora bakal bali meneh marang peperangan ning sawangan Pemban. Aku tekan kene. Ingin wigati kepengin merpeki kawan kowe. Ayo. Kowe ngejak apa karo wisang geni? Ayo, taunono windanana. Ora bakal wegah aku tanding karo wisang geni. Kowe iso ngalake Begawan Manik Maninten kelakon bumi langit tangkep semono uga kowe iso ngalake wisanggeni sasat iso njara langit kowe adamu dadi reca kena daya kekuwataning godho inten lebur tumpur tanpa dadi kowe ngrungokake guru. Iya, Nggih. Lah kok dadi mung badan sukma? Merga ulun mimba pandhita sumrupa wisanggeni. Kedaran-darang ulun mimba pandhita sayekti mung kepengin menggak kelawan kekarepan kita. Muruhanarina, Nggih. Lamun kita kepengin jabal negara, mongko wis kita niati sayekti ngestina bakal bari marang panguasaning para Pandhawa. kanthi kaya mengkono kita bakal mirang-mirangke para Jawata. Kita bakal miradati kodrating jagat. Ingeng sayekti Jawata bakal kalingseman, seman yen to nganti mbok terusake nggon kita jabel negara Ngastina. Mula Kang Sangkaku wis anggene nganti tak rewangi dadi Brahmana. ingeng sayekti mung kepengin mambengi kelawan kekarepan kita. Kaki Guru wis anggene kepiye? Aku wis entuk dawing ngake wenang. nggonku munggah ning kayiwangan. Yen to sejatine sesuk mangsa kala aku duwe wektu dhewe nggone bakal labuh lan para Pandhawa. Mula bab iki aku trimo. Aku ora bakal jabel negara Ngastina sebab baline Ngastina wis ana lelakone dhewe besok ya kanthi cara mengkono kulo. Jagat iki bakal padhang, para dewa bakal tentrem mergo ora ana muga nira. Nggone kepengin jabel negara Ngastina. Kaki guru ya. kanthi kaya mengkono kulub kita bali marang kasatriyan sila Geni ulun bakal mendhet busana lan bali marang kayiwangan ning tak jaluk aja mbok terus terusake nggonmu jabel negara Yo kaki guru aku terima aku tak bali aku nyuwun pamit lan nyuwun pangapura Yo kaki guru sing ati-ati aja kaya bocah iki iki ingkang dak nggo nyunggahke busana kaselak dadi pengantu tuning Kakang Narada ya Kakang Kanika Putra nganti aku lunga saka kayiwangan mungko tanpa pamit tak jupuke busana bakal lulun agem lan bali marang kayiwangan Suralaya wujuding busana. Mesthi wae eneng sing nyolong lawan busanaku. Ya yen to nganti mung dicolong titah semantah, Nah yen to nganti diagem munggaoning kayangan apa ora jeneng geger kayangan Suralaya. Kakang Rodo, Kakang Kanika Putra kula ingkang sowan Kakang Rodo. paprang kasangsayan ong ong ah kencang arudaya pak pak pong pak pak pong bu bolong kali jode sama singgawi kakak semar kok wonten mriki eh Uh, tilik kayangan. Ah, adik guru, Sampun dangu angin paduka nilar dateng kayuangan tetelo rawuh wonten ing kaya kok nganti dateng Kakang Semar menika wigatosipun menapa, Di? Di. Kok kendel kemawon? Heng, oh, ilah, Heng. Awi gendam. Awi geno. Awi geno Mas Tupurnama Sidem. Kakang narado. Kakang Resi, Kaneka Putra. digere wilujeng pangestunipun Kakang sehat walafiat Kakang Rada samya manggya widodo ya wadi-wadi kula wonten dawuh bar dahar apa ya adi guru kok suarane serak-serak kaya ngono kula piyambak mboten mangertos umumipun dewa menika daranipun pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala sajaipun pulun bathara guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood miluan dadosaken serak ya mau dipati aja clometan ulun ora doyan bakmi seafood kakang rada kadiparang kakang kayangan suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to kakang ha nggih pangestri menadi sak Lamunipun menjenengan jengkar menika sedaya manggih widodo. Lho. Sinten ingkang wonten dados kraman? Lho. Dados kraman dos pundi? Manggih widodo. Widodo sampun kecepeng ngono dereng. Widodo menika wilujeng niring sambi kala mekaten Kakang Trodo. Inggih. Widodari widodari mboten wonten ingkang meteng. Mboten. Mboten. iki kok sajake kok kaya bedayan iki guru kok omongane kaya ngene Kakang Sumar iki jane sapa? Eh, oh iki dewa kok ora wasis. Oh iki dewa kok ora waskita paningalmu. Hm? Eh nek kowe waskita mestine ngerti iki sapa? Kakang Semar, Kakang Ismanto, eh, Ismaya. Kakang Ismoyo aja dibelakake Kakang. Ampun dipun belakaken. Mangke mindak mboten prayoga kedadosanipun Kakang. Kakang. Sampun kajengipun. Kakang Narada punapi niki? Wiwit dinten menika dipun kempalaken sangganing para dewa, para dewi, para jawata, para jawati. Para widodara, widodari, para Sedaya kemawon, Kakang. Nggih. Maringipun wonten rapat ageng-agengan. Rapat menapa? menghadapi teknologi maju yang badhe datang wonten ing Kayuwangan. Milenial menika mergi menawa Kakang. Menawi sampun kula pikir ingkang langkung hormati sajaipun perkawis mboten perkawis ingkang bain-bain. Mboten dangu malih kayangan badhe kadatengan mangsa Kakang. Lho, mangsa saking pundi? Mangsa saking pundi nggih? Kula dereng ngertos, Kang. Lah kok panjenengan saged paring pangandikan? pun kayangan badhe kedatengan titah pujangkara. Ingkang badhe damel ribet kayangan Suralaya. Ah, menika kok ngendika kok ngawur lho, ora menika saestu, Kakang. titahipun. Loh, menika kok Adi Pramesti batara Guru mongko kanthi badang sukma kados mekaten, Gagang Rada kasinggihan. Lah menika sinten, Di? Menika sinten ingkang dados lenggah jampar wonten ing Selakanda Waru Binangun? Kakang Semar sampun mirang-mirangaken dhateng kula, Kakang Mbok inggih sampun. Kula mandhap wonten ing jagat menika mboten damel wisuna, nanging menggak kekarepanipun wisanggeni anggenipun badhe anjabel negari Ngastina. menawi wisanggeni mboten kula penggak tanwan dewi sanggeni badhe miradati kudrating jagat satemah para dewa badhe kewirangan kakang sampun kados mekaten kakang eh betara guru palsu ayo saling saling Oh ngilaeng, oh ngilaeng, dengkulmu melacat wih. bageng lah iki mau. Heeh. Apa? Ayo saura-urane ra kitang sedhi lo. Bagong ki iso dadi Bathara Guru. Kakang Semar Busana. Eh kae apa tak klubrukke ning dhuwur meja. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Ismaya. Eh piye? Sak mangke kula sampun kasembadan menggak dateng pun pisang geni. namung Kakang Semar kula aturi tedhak wonten ing Madyapada. Matur dhateng para Pandhawa paring pangandikan bilih sanggeni sampun wangsul dhateng Drepsila genik lan sampun anduk dhateng pun anipun nyuwun negari Ngastina. Eh iya iya ngestokke dawuh guru. Eh sing gedhe pangapuramu sandhangmu tak jilih sawetara. Ya ming tak slametke aja nganti dicolong wong sing kurang tanggung jawab. Eh Bagong ayo mudhun ning jagat. Eh. Krishna sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramani ro kang umiteran ing asta ing oh kakang semar enggeh eh, saka ngendi kakang eh ah kula tak crita sawetawis nderekaken ndara janaka niatipun ngemuntaken Ndara Wisanggeni. Anggenipun jabal negari Ngastina. Mengkono malah karo Werkudara iki sayekti bakal budal marang negara Ngastina. Nyelekake wong Wisanggeni. Eh, Ndara Wisanggeni pun kundur teng Dresila geni. Pun sowan Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang pun pikantuk pangandikan dening saking Hyang Pikulun Bathara Padawenang. menawi napa sing dilapun Indra Wisanggeni menika ah menika mangke tundhonipun boten sae. Syukur bagi Indra Wisanggeni sampun nemut. Eh, ngantos Bathara Guru mandhap wonten ing jagat Mimba Brahmana ingkang wigati namung mambeng keparengipun Indra Wisanggeni. Niatipun Indra Wisanggeni aripun jabal negari menika namung kepengin misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Ning pancen boten tarin, taren kali piyai sepuh. Wekasan Eh, tumrapi Pandhara wisanggeni bener ning nuwun sewu tumraping kadiwatan mboten leres. Iya. Lah saiki wisanggeni wis bali marang kasatriyan sampun punemut dhateng lelamban. Lan sampun paring pangandikan Bilindara wisanggeni benjang panci gadah kewajiban piyambak kali Ndara Antasena inggih menika mangrurah satru murka Betari Durga kalian Bathara Kala. lan sampun pikantuk daya timbul kekuatan saking Sang Hyang Ase Prana. Mengkono Kakang Semar nggih. Lah sak teruse eh Ndara Werkudara didhawuhi supaya resik jagat saisine. Niki wau mbok menawi wonten tantrimanipun para sata Kurawa sumangga Ndara Werkudara. Wah, iya Semar resikane. tuh bima kang simonapto dursasana kang melawan om ing om parutara wis sanggene sing gawe isin endi menungsane tak janture nang gorong stina wah langka ana batange warku